أمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Govorimo o ahiretskim stanicama o putovanju koje čeka svakog od nas, koje je počelo sa rođenjem i završit će sa spuštanjem ovodunjalučkih kofera ili u vječnom džennetu ili u vječnom džehennemu. Govorili smo o prvoj stanici, a to je izlazak duše iz tijela, zatim povratak duše u tijelo, kaburski stisak, kabursko iskušenje u vidu ispita dva meleka, zatim život u Kaboru, zagrobni život, berzah, koji je ili džennetska bašća u kojoj čovjek čeka sudni dan, ili džehendemska provalija u kojoj provodi vrijeme do sudnjega dana. Nakon toga ide smak svijeta, prvo puhanje u rog. Nakon toga ide drugo puhanje u rog, a to je proživljenje. Nakon toga ide okupljanje na ovoj zemlji, zatim šefat poslanika sallallahu alaihi ve sellem da počne presuda, a onda počinje srž i osnovni događaj sudnjeg dana, a to je suđenje i presuda. Suđenje i presuda počinju dijeljenjem listova suhuf koje su meleci pisali dok je čovjek bio živ. Jer čovjekova djela mjerit će se po broju, zatim će se mjeriti po nijetu namjeri, zato postoji i rasprava, usmena odbrana, ako možemo tako reći, uslovno rečeno, dijela koje smo radili, a onda ide vaganje koliko vrijede u stvari naša djela. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا I postaće zemlja svijetla, kažu učenjaci, to znači da će na novoj zemlji ljudi biti u tami i čekati presudu. jer će sa, dok se bude mijenjala ova zemlja i bude postavljena nova zemlja za suđenje na kojoj nikad grijeh nije učinjen, ljudi biti u tami blizu mosta, sira čuprije, koji vodi preko džehennema i onda će doći na ovu novu zemlju i bit će u mraku. I znak da presuda počinje je svjetlo. Pojava svjetla, to je dolazak Allaha Đelešanuhu, kako doliko je njegovoj veličini, da sudi među ljudima, među stvorenjima. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب i bit će poslanjene knjige. Sve ko je radio, šta je radio, svaki postupak, svaka riječ sačuvana. وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ I bit će dovedeni vjerovjesnici svi. وَشُهَدَا I bit će dovedeni svjedoci. Ko su svjedoci? Prvo meleci. Drugo zemlja na kojoj si bio. Svi koji svjedoče na sudnjem danu bit će dovedeni. وَقُضِيَ بَيْنَهُ بِالْحَقِّ I bit će presuđeno među njima po istini. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ A neće biti nepravde toga dana nikome. U tom stanju, to će biti stanje koje je postavljeno da ljudi, koje ljude čeka. A ljudi i džini bit će u stanju straha, na koljenima će iščekivati tu presudu i dočekati to svjetlo. وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُرْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ I sve narode ćeš vidjeti kako na koljenima kleče. I ljudski i džinski rod. Poredani u safove. oni koji će u džehennem bit će postavljeni sa lijeve strane arš. Oni koji će u džennet bit će postavljeni sa desne strane arš. A meleci oko njih u krug, u visinu, u safovima i krugovima drže taj skup na okup. I svi šute. Fela u illa hemsa. Čuješ samo šapat. Poneko pita koliko smo mi to živjeli, koliko smo ostali, pa će neki reći dan, dio dana. To je tako ljudima brzo prošlo. Iako su ljudi prije ovog umeta živjeli mnogo duše normalan život je bio 300-400 godina. Za razliku od ovih zadnjih generacija ljudi a mi smo zadnja generacija ljudi, 70-a na zemlji, koji živimo između 60 i 70 godina, kako je objasnio Allah poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Nakon toga idu listovi. Sve što je zapisivano, ide suhofu nuširat, Kada budu listovi otvoreni, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao je da imamo plemenite pisare, kiramen katibin. Svako jutro na sabah namazu mijenjaju se i ostaju s nama do ikindije. A onda nakon toga te listove koje smo uradili između sabaha i ikindije sklope, zapečate se i ne otvaraju se do ovog dana. a dolaze nova, nova dva meleka na ikindiji ostaju s nama do sabaha i pišu šta radimo preko noći I ti se listovi na salahu zatvore i ne otvaraju se više do sudnjega dana. وَكُلَّ إِنسَانٍ نَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا Iqra kitabak kefa bi nefsike I svakom čovjeku smo učinili obaveznim da ga prati njegovo djelo. A na sudnjem danu ćemo mu iznijeti knjigu koju će naći otvorenu. Čitaj svoju knjigu. Dovoljan si sam sebi svjedok. Ljudima će knjiga biti davana u desnu ili lijevu ruku. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية Kome bude knjiga data u desnu ruku, to je neka znate prvi znak da će biti dženetlija. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada ga je upitala jedne prilike Aisha radijallahu anha, plakala je. I sad dođeš u kuću i vidiš ženu plače. I pita je poslanik alejhi salatu ve selam, zašto plačeš? Kaže Allahu poslaniče, prisjetila sam se džehennema i nekih stvari i plačem. I onda ga pita, da li ćete se vi, to jest poslanici, sjećati svoje rodbine i toga svega na sudnjem danu, da pobrinete se za njih. A oni, ali zabilježe imaju budavu u svom sunetu. A on joj je kazao na tri mjesta. Zaboravit će svako na svakoga. A jedno od ta tri mjesta je kada budu listovi u zraku Svaki list će letjeti i naći svoga sahibiju. Neće ga pronašiti Njegova knjiga. I ako ti dođe u desnu ruku, to je prvi znak da si prošao. Da si dženetlija. I nakon toga ide lagani obračun. A onda nakon toga ide radost. A oni kojima budu, da, bude data knjiga u desnu ruku, reći će, čitajte moju knjigu, hvalit će se. Radost. I bit će mu rečeno, idi obraduj one koji su iza tebe kao ti. Jer će ljudi biti podijeljeni na desnu stranu Arša i na lijevu stranu Arša. Ko bude na desnoj strani Arša, to su vjernici. Pa i sa grešnicima. Ali će ići u džene. A s lijeve strane Arša idu samo nevjednici. Idi i obraduj ih. I on će ih obradovati govoreći, evo moje knjige, ja sam čvrsto vjerovao da ću račun polagati. I on će biti u zadovoljnom životu, u visokom džennetu, koji je visoko iznad neba, a njegovi plodovi su blizu i dostupni, jedite i pijte prijatno, bez ograničenja, zbog toga što ste radili u prošlim danima. E zato se treba klanjati. Zato se posti. Zato se čini dobročinstvo stvorenjima. Zato se suzdržavamo od nepravde i zuluma kad su u pitanju stvorenja. To je sebeb Allahove milosti i sebeb ulazka u visoki džennet čiji su plodovi blizu. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه A ono, onaj kome budemo knjigu njegovu dali u lijevu ruku, govorit će, teško meni, da Bog do nikad ovu knjigu nisam dobio i da nikad šta je obračun nisam saznao, da Bog do je smrt bila konačna, bila kad sam umro prvi put, da više nema drugog života. Ništa mi moj metak sa zemlje nije koristio. Niti moja opravdanja mi ovdje pomažu. Nisam imao vremena. Takva je situacija bila. Pa svi su tako govorili na TV-u, na televiziji, u novinama, u knjigama. Ti si dužan za sebe. I imaš svoju prirodu u kojoj si stvoren. Imaš svoj razum s kojim živiš imaš objavu koja se tebi čita. I prema tome sva opravdanja, bilo je ovako, bilo je onako, pa svi su bili tu. Heleke, anni sultanija. Nikakvo opravdanje neće pomoći. Huluhu fagullu, thumel džahima sallu. I bit će naređeno melecima, uzmite ga, okujte ga, a onda u džehennem da se prži, a onda ga u lance čija je širina 70 podlatica. Zamislite lanac 35 metara širok. Kolika su onda tijela tih džehennemlija koja će biti? Kad su lanci toliki. Innehu kane la yudminu billahi lahi. Zašto to? nije vjerovao u velikog Allaha. Ono čije je stvaranje gledao, u čijem je stvaranju uživao, koji je svoje poslanike slao, koji mu je uprkos nevjerovanju i griješenju darovao 40 godina života, 50 godina života, 60 godina života i opet sebi nije došao. kane la yu'minu billahi Nije vjerovao u Allaha velikog. Jaume ned'u kulla u bi imamihim, men utije kitabahu bi jemini, fa ulaike jakrauna kitabahum, wa la yudlamuna fatila. Toga dana ćemo sve ljude zvati sa njihovim bođama. E sad ovo je ajet odgovor onima koji kažu pa mi radimo samo svoj posao, mi samo slušamo, nemamo odgovornost. I vođe i oni koji su islijedili u nevjerovanju i u zulumu, bit će poznani. I ko bude čitao svoju knjigu iz desne ruke, oni će je čitati i neće im nimalo nepravde biti učinjeno. O dijeljenju knjiga, o tom događaju, govori dosta ajeta. Poslanik sallallahu alejhi ve prenio je u hadisi kuciju da je uzvišeni Allah Đelešanu kazao: "Ja ibadi, o robovi moji, innama hiya amanukum uhsiha lakum." To su samo vaša djela. Ja vam ih brojim. Femen hajran fel jahmedillah. Ko nađe dobro u tim knjigama, neka zahvali Allahu na tome što mu je olakšao, što ga je podučio i što ga je uputio. Omen da je dalik. Ako nađe nešto drugo, tada je ne ila nefse. Neka ne kori nikog osim samog sebe. Molim uzvišenog Allah da u našim knjigama nađemo svako dobro i da budemo od onih kojima će biti prihvaćeno ono što su radili i da budu svijeta strance koje budemo čitali. Ako kao Rada